Produced by GreekLatinAudio.com, Austin, Texas, April 2006. Luke chapter 20. Και γένετο εν μία των ημερών διδάσκοντος αυτού των λαών εν το γερό και ευαγγελιζομένου, επέστησαν οι αρχιερείς και οι γραμματείς συν της πρεσβυτέρης, και είπαν λέγοντες προς αυτόν, «Υπονημήν, εν ποια εξουσία ταυταποιείς, ή τις έστεινο οδούσι την εξουσίαν ταυτήν, Αποκριτίστε είπεν προς αυτούς, ερωτήσω ημάς καγολόγων, και είπατε μη, το βάπτισμα Ιωαννού, εξ ουρανού είναι ή εξ ανθρώπων. Είδε, συνελογήσαν το προς αυτούς λέγοντες ότι, εάν είπομεν εξ ουρανού, ερή, διατί ουκ επιστεύσατε αυτό. Εάν δε είπομεν εξ ανθρώπων, ο λαός άπας καταλητάσε ημάς, πεπισμένος καρές στην Ιωάννην προφήτην είναι, και απεκρίτησαν μη δεν υπότεν και ο Ιησούς είπεν αυτής, ουδέ εγώ λέγω ημίν εν πια εξουσία ταύτα ποιώ. Ήρξα δε προς τον λαόν λέγειν την παραβολήν ταυτήν. Άνθρωπος εφύτευσεν αμφελώνα, και εξέδετο αυτον γεωργής, και αφεντημίσεν κρόνους ικανούς, και καιρό απεστήλεν προς τους γεωργούς δουλών, για να από του καρπού του αμφελώνος δώσουσιν αυτό. Οι δε γεωργοί εξαπεστήλαν αυτον, διεράντες κενών, και προσέθετο έτερον πέμψε δουλών ide cacinon dierantes que atimasantes exapestilan ke que prosetetotriton pepse, ide que tuton travmatisantes exevalon, Ipendeo Kirios tu Ampelonos, tipi iso, pemso ton mu ton agapiton, isos tuton entrapisonte. Idontes de avtoni Georgii dialogisonto prosalilus legontes, utos est en oclironomos, avton, in genitei clironomia, και εκβαλώντες αυτόν έξω του αμπελώνος απέκτηναν. Τι ούν ποιήσει αυτής ο Κύριος του αμπελώνος, ελεύσετε και απολέσει τους γεωργούς τούτους, και δώσει τον αμπελώνα αλής. Ακούσαντες δε είπαν μη γέννητο, όδε εμβλέψας αυτής είπεν, τι ούν εστιν το γεγραμμένο τούτο. Λίπτον ον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως εγενήτη εις κεφαλήν γωνίας. Πάσο πεσόν επεκίνον των λίπτων εφόντε πέσει, πέσει, λυκμίσει τον. Και ζήτησαν οι γραμματείς και οι αρχιερείς επιβαλήν επ' αυτόν τας κύρας εν αυτή τη ώρα, και εφοβήθησαν τον λαόν, έγνωσαν γαρότι προς αυτούς είπεν την παραβολήν ταυτήν. Και παρατηρήσαντες απέστειλαν εν κατέτους υποκρινωμένους σε αυτούς δικαίους είναι, ή να επιλάβονται αυτού λόγου, ώστε παραδούνει αυτόν τη αρκή και τη εξουσία του ηγεμόνος, και επιρώτησαν αυτόν λέγοντες, διδάσκαλε, Είδαμεν ορτος λεγής και διδάσκεις και ο λαμβάνεις πρόσωπον, αλλά παλιτίας την οδόν του τεϊού διδάσκεις. Εξεστην ημάς καίσαρι φόρον του ναι, Ιού, κατανοήσαστε αυτόν την πανουργίαν, είπεν προς αυτούς, δείξατε μη δινάριον, ως έχει εικόνα και επιγραφήν, είδε είπαν καίσαρος, οδε είπεν προς αυτούς, τινούν, «απόδοτε τα καίσαρος καίσαρι, και τα του τεϊού το τεό, και ουκ ισκησαν επί λαβέστε του ρήματος εναντίον του λαού, και τα μάσαντες επί τη αποκρίζη αυτού εσήγησαν. Προσελτώντες τετίνες των Σαδουκαίων, οι λέγοντες Αναστασίν μη είναι, επιρώτησαν αυτόν λέγοντες, διδάσκαλε, Μωυσής έγραψεν ημίν εάν τίνος αδελφός αποτάνει έχον κυνέκα, και ούτως ατέκνος ή, ή να λάβει ο αδελφός αυτού την κυνέκα, και εξαναστήσει σπέρματο αδελφό αυτού, Επταούν αδελφοί εισάν, και ο πρώτος λαβών γυναίκα απέτανεν ατέκνος, και ο δεύτερος και ο τρίτος έλαβεν αυτήν, ως αυτός δε και οι επτά κατέλιπον τέκνα και απέτανον. Ύστερον δε και οι χινοί απέτανεν. η κινείουν, εν τη Αναστάση, την ως αυτόν γίνεται χινή, η γαρεπτά έσκον αυτήν γυναίκα. Και είπεν αυτής ο Ιησούς, η βιή του αιώνος τούτου, γαμούσιν και γαμίσκονται οι δε καταξιωτέντες του αιώνος εκείνο τεκίν, και της Αναστάσεως της εκ νεκρών, ούτε γαμούσεν, ούτε γαμίζονται, ούτε γαρ αποτανήν ετι δίνανται. Εις αγγίλοι γαρ εισιν, και δι' εισιν θεού της Αναστάσεως βιείοντες. Ότι δε εγείρονται οι νεκροί, και Μωυσής έμνησεν επί της βάτου, ως λέγει Κύριον τον Θεόν Αβραάμ και Θεόν Ισάκ και Θεόν Γιακώβ, Θεός τε ουκ εστιν νεκρών, αλλά ζώντων, πάντες ζώσιν, αποκριτέντης δε τίνες των γραμματέων υπάν, διδάσκαλε, καλός είπας, ουκέτι γαρ ετόλμον επερωτάν αυτον ουδέν. Είπεν δε προς αυτούς, πώς λέγουσιν τον Χριστόν είναι Δαβίδιον, αυτός καρ Δαβίδ λέγει εν βίβλο ψαλμόν, είπεν Κύριος το Κυρίο μου, κάτου εκ δεξιόν μου, έως θώ τους εκτρούς σου υποπόδιον των ποδόν σου. Δαβίδ ον αυτόν Κύριον καλεί, και πώς αυτού βιώσες την ακούοντος δε παντός του λαού υπεντισματιτές, προσέχετε από τον γραμματέον, τον τελών των περιπατήν εν στολές, και φιλούν των ασπασμούς εν τις αγορές, και πρώτο καθεδρίας εν τις συναγωγές, και πρώτο κλησίας εν τις δείπνης. Οι εν τας οικίας των κυρών, και προφάσι μακρά προσεύχονται, ούτε λύμψονται περισσότερον κρίμα.